Sjoe, julle, soos ek nou gebid het, 'n mens voel amper om niks te sê nou nie. Dit was so oomblik van aanbidding en so oomblik in die teenwoordigheid van die Here. Ehm, um, maar ons wil ook graag daarom na hom luister. Ons wil ook graag van hom hoor. Dit is my so lekker om vanaand weer hier te wees. Ehm, um, ek het ek het 'n bietjie benoudheid op my. Ek het vir Pieter ook gesê toe toe, toe was nou gesê, jy weet, ons ons wil hom 'n bietjie aflos. Die man kan nie elke Sondag preek nie. Ehm um, ek is bietjie benoud want intussen het die goed verskriklik verander. Ehm um, wie van julle is jonger as 18 jaar? Dit lyk vir my soomtrent die meeste van julle. Nou ek dit is niks age restriction hier nie hoor. Hierdie is hierdie is maar net hoe lank ek al hier by die jeugdiens preek. Is 18 jaar hierdie jaar. Uh en intussen het so baie goed verander. Ek kyk nou net die band. Ehm um, dis totaal anders. Ook die naam is anders. Wie van julle weet wat was die band se naam voor dit plofstol was? Jy wil onthou hy daai ou daai uit behalwe die band self. Interessante naam gewees. Loofstoof. 'n Paar van die volwassenes skud hulle kop, hulle onthou dit daarom. Dit was Loofstoof. Die musiek was anders. Uh nie beter nie. Dit was anders. Uh ons het anders gelyk. Ek het nie wit in my baard gehad nie. Um my kinders was nog hele ouderdom, jy weet, so ek het redelik relate ook met hoe hulle gedink het en hoe hulle voel. Uh nou het my kinders al kinders en hulle uh, oupa oh, Ek was destyds toe ek hier begin preek het, was ek 10 jaar ouer as die as die jeugdominee, Dominee Jacques. Nou is ek 30 jaar ouer as ons nuwe jeugdominee. So, nou moet julle weet hoe uit my comfort zone ek is as ek met julle moet praat oor oor hierdie ding, maar daar's een ding wat nie verander het nie. Weet julle wat het nie verander nie? Die teenwoordigheid van God. En die feit dat God hier is. En die feit dat as God opdaag vir ons in 'n die diens deur sy woord en deur die gees dat ons net kan sê, "Wow." Ons is in die presence of the almighty God and that stays the same. Dit was volgens so lekker 'n eh, paar van julle was saam in Belwel ons diens gaan hou vir so 80 hawelose mense daar in 'n kerkie en uh kon ek dit ook vir hulle sê. Ons is anders. Maar weet julle wat? Een ding bind ons saam. Ons is saam God se sin, want dis die woord vir kerk. Ons is God se sin. Ons behoort aan hom. So dit ter inleiding, ek wil net ehm uh, vir julle gou-gou 'n uh, eh, ad break hê wat nie wat Irving nie genoem het nie. Ek het vanaand die in inskryfvorms gebring. Hier lê hoopie en daar lê hoopie van die uitreike in Julie maand, Junie, Julie. Ons begin nou al reeds ehm um, voorbereiding tref daarvoor. Daar's klomp verskillende uitreike. Uh eh, by the way, eh, Irving dit is nie die Kou Bokkeveld in Julie nie. Kou Bokkeveld is hier in April, maar hy's omtrent al vol. Ehm um, so maar hier is heel party ek wil nie nou eers vir julle sê nie, maar ons gaan Liugamka toe, Prins Albert. Daar's 'n groot uitreik in Beaufort Wes. Daar's een in Calitzdorp. Daar's 'n lekker uitreik wat weer hierdie jaar Transkei toe gaan Bambisana en dan ook bo in Mawuza. So kyk asseblief en julle moet asseblief so gou moontlik inskryf. Maar ons het van hierdie jaar af ook iets in plek. Ons wil hê jy moet by 'n WhatsApp groep aansluit wat ons noem Miss You Day. Miss You Day beteken maar net die sending of die uitreik van God. En dit ons wil almal wat op uitreike gaan eintlik op daai groep hê dat ons in daai groep ook sekere dinge kan doen. Ons kan nie net meer op nommer 99.9 iemand toelaat tot die tot die tot die uitreikspan nie, maar almal is welkom om net daarbey aan te sluit. Jy kan vir my skakel, hier's Isabel, jy kan vir haar skakel of die kerkkantoor en ons add jou op daai groep en jy gaan hier en daar gaan jy saam met ons sessies deurgaan, voorbereidingssessies. Ons gaan nie net sommer onvoorbereid nie op hierdie uitreike nie. Alles ons uitreike baie kleiner. So ek nooi vir julle uit, sluit aan by ons Missio Day groep en ook ehm um, dat julle dan ook sal inskryf. Sommige die inskrywingsvorms kan kry. Dan werk ons om van daardie af. Ek wil vanaand wil ek ehm um, uh Pieter het vir my mooi gestuur wat julle verlede week gedoen het en wat julle hierdie week doen, ook by die kategese en die klein groepies en dis meer dat dit verlede week baie oor gebed gegaan het en het hy gesê ons is hierdie week by 'n baie interessante tema wat ons sien, God van vriendskap. Ehm um, en so 'n paar inligtingstukkies gestuur wat jy gaan doen. En dis waarop ons vandag gaan fokus. Ons tema van vanaand uh is God van vriendskap en hoe dit hoe dit waar dit vandaan kom, hoe dit ons raak en hoe dit ook mense rondom ons raak, daar waar ons met mense in verhoudings inkom. Ons het gebid vir die woord se opening, so kom ons lees gerus saam uit Johannes 15. Die van julle wat uh die Bybel hier het of dit op jou foon het, dis reg. Johannes 15 is een van die mooi mooi hoofstukke wat wat sjoe, so baie sê net oor hierdie closeness, hierdie vriendskap wat God met sy mense het, veral met sy disippels en ook met die wêreld. Hy begin dit dis net so rukkie voordat hy gevange geneem is en kruis toe gegaan het, sê hy in hoofstuk 15 vers 1, ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. Elke loot wat in my nie vrugte dra nie, sny hy af Maar elkeen wat vrugte dra, snoei reg sodat dit ook nog meer vrugte kan dra. Julle is al reeds reg gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gegee het. En dan, julle moet in my bly en ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra nie. Uh as hy as as hy nie aan die wingerdstok uh bly nie en so ook julle as julle nie in my bly nie. Met ander woorde daai verskriklike belangrike woordjie in my bly. Julle, dit kan jy onderstreep, veral die woordjie in, want dit spreek so baie van hierdie vriendskap wat ons het met God. En dan vanaf vers 9, soos die Vader my liefhet, het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Dit sê ek vir julle sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Dis my opdrag. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle liefhet. Niemand het groter liefde as dit nie dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Daar kom ons nou by die hele tema van vriende. Julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, want 'n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, ek noem julle my vriende omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het aan julle bekend gemaak het. Uh julle het my nie uitget kies nie, maar ek het julle uitget kies en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra vrugte wat sal hou soos hulle Vader aan julle gee ehm um, wat julle ook al in my naam vra dit beveel ek julle julle moet mekaar lief hê so julle ehm um, as ons as ons enigsins begin dink oor vriendskap as ek dink oor vriendskap dan dan kom die eerste woordjie wat uitkom is is best friends en ek het net so 'n bietjie gekyk na baie interessante foto's wat julle ook eendag sien oor hierdie absolute onlogiese vriendskappe, mense wat nie by mekaar hoort nie wat op 'n manier tog uh by mekaar uitkom. Maar best friends, beste vriende, beste maatjies is nog 'n 'n belangrike tema en iets wat ons baie gebruik, nê. Nee. Nou wil ek gou vir julle so 'n stukkie vertel van van uh ietsie wat my gebeur het of ietsie wat ek beleef het toe ek op universiteit was. Dis nou baie lank terug. Goed. Een ding wat ek en uh, Pieter daarin in, in in gemeenskap het. Kyk, ons is ver in ge, ge, ouderdomme van mekaar, maar ons kom al twee van die beste universiteite in die wêreld af en dit is die Universiteit van Pretoria, Tikkies, né? Nee, julle julle weet ons is al twee Tikkies. En moontlik gaan ons nog 'n dominee kry binnekort wat wat van Tikkies afkom. Maar dit gaan nou nie daaroor nie. Maar toe ek op Tikkies was, ehm, um, sjo, ek het daar ingekom en ek was single en ek was so my tweede jaar en ek was nog steeds single en die ouens het vir my gesê, "Hoerie, as jy 'n meisie wil hê, 'n mooi goeie ordentlike my daai tyd het ons daar da, dit so genoem. Ehm um, dan moet jy koor toe gaan. Jy moet in universiteitskoor gaan sing. Sê ek maar hoe in my hoe gaan ek by daai koor uitkom? Want ek is 'n rugby speler op daai stadium, maar maar gelukkig het het ek uh, het ek die koorleier op 'n manier geken want hy was in my koshuis so so ruk terug. En toe toe ek in die koor en daar sit ek so tussen die rugby oefening en die koor oefening het ek er, het ek het ek beweeg. En dit gebeur ook toe so. Ek begin hierdie meisie in die oog kry, nê. Nee. Ehm um, so as ek sing, ek kyk nie op die boek nie, ek kyk so so na haar toe en en dan sien ek op 'n baie keer ook hoe skryf sy, want sy het 'n beste maatjie gehad. Dan sien ek sy skryf briewe vir haar beste maatjie. Haar beste maatjie het medies geswak. En hulle was toe ook, hulle was toe eerste of tweede jaar gewees en sien ek my beste maatjie Belinda. En julle, toe gebeur die ding nou so, sy begin terug vir my kyk in die koor. Ehm um, en nou daai meisie ken baie van julle. Sy gee nou Afrikaans by by Stellenberg Hoërskool, nê. Nee. Ehm um, vir dalk vir 'n paar van julle. Maar toe ek weer sien, toe sy weer vir Belinda skryf, toe skryf sy nie meer my beste maatjie nie. Toe skryf sy my tweede beste maatjie. Is dit nou nie oulik nie, nê? Nee? Is dit nou nie romanties nie? Want skielik het sy 'n beste maatjie en ek kan vir julle vertel wat beteken dit. Ehm um, dat my vrou my beste maatjie is. Alles uh, wat wat wat deur jare gebeur het en en dat ons hierdie beste maatjies kan wees. Wie van julle het beste maatjies? Best friends. Goed, dis sommer 'n klomp van julle. Wie sit vanaand langs jou best friend? Wie sit? Daar's dit. Daar's hy. Ja. Dis om lekker, hè, om uh, om sulke best friends te hê. Goed. Julle ehm um, dis dis baie spesiaal. Weet Weet jou besvriend, hy's jou besvriend of sy's jou besvriend, né? Nee. Dalk ontdek hulle vanaand hier iets in die kerk. Die Amerikaners. Die Amerikaners maak my baie lam en ek het baie met hulle te doen, maar hulle hulle sê vir elke mens sien is my besvriend. As ek nou vir hulle besoek of hulle is in Suid-Afrika en ons loop en hulle stel my voor en dan sê I just want to introduce you to my best friend. En dan stap ons na die volgende lokaal, selfde ding. My best friend. Lyk like my hulle het sommer 'n klomp best friends. Vir ons is dit iemand baie spesiaal. En jy weet hoekom jy dit die beste vriend noem. En dis waaroor ons vanaand sommer net 'n bietjie wil stil staan by hierdie ongelooflike spesiale ding. Nie net van best friends nie, maar van vriendskap. Van vriend hê en en regtig opregte ware vriendskap kan geniet en dit kan beleef. Ehm um, van van van iemand met wie jy kan deel. Ons is nou maar net so. Ehm um, dat ons dat ons mense nodig het wat ons ons vriend kan noem en wat 'n belewenis rondom hierdie vriend het. En en en ek dink julle wat goeie vriende het, sal vanaand elkeen 'n goeie storie kan vertel oor iets van jou vriend. Toe ek my laaste jaar op universiteit was. Ehm um, net voor ons letterlik 'n paar weke voordat ons die eindeksamen in my finale jaar skryf, toe sterf my my boetie. Toe sy dood en ons is in Pretoria en hy was in die KwaZulu KwaZulu-Natal, sy oorlede, hy was my ou oudste broer en ehm um, alles alles het op my afgekom. Uh, my maale kon net nie beweeg nie. En ek moes uiteindelik 'n plan maak want ek moes sy hele trek gaan haal daarin in Durban omgewing en en toe ek weer sien toe kom Christo my pel en hy sê net why ek is hier langs jou. Ek het 'n swaar voertuig lisensie. Ek skryf saam met jou eksamen want hy het saam my studeer, my klas geweet. Hy sê dit maak nie saak nie. Nou stel ek saam in finale eksamen. Nou tel jy vir my want jy's my vriend. En het saam my gery. Ons het saam met twee vragmotors afgery en, en my boetie se goed gaan haal daar onder in KwaZulu-Natal. Verstaan julle die die ietsie die die sensitiwiteit, die die opoffering, die waardering, die magic van vriendskap, dit wat julle ook ken. En daaroor kan ons kan ons sê ons in ons vriendskappe en ons weet dat elkeen van ons is op 'n manier is jy by vriendskappe betrokke en dat vriende of vriendskappe 'n groot deel van ons lewe is. Is dit nie net so nie? Dis 'n groot deel van jou lewe. Dit vat 'n groot deel van jou tyd. Dit vat baie van jou energie. Maar jy wil dit hê omdat vriende is vriende en op 'n manier kan ons eintlik nie sonder hulle nie. Stem julle saam in daai? Dit lyk like my julle is baie opgewonde oor julle beste maatjies so onder mekaar. Weet julle En as ons as ons by daai punt is dat ek kan sê dis my vriend, dan weet ek ook wat is die inhoud van daai vriendskap uh en wat ons vanaand net so vlugtig vir mekaar uh, wil sê. Ons is sosiale mense. Ons trek na mense toe. Ons is nie gemaak om iewers in in hokkies te gaan sit nie. Maar dan het ons ook nog nader as net mense wat om ons moet wees, het ons daai groot behoefte om mense nog closer, sekere mense nog closer aan my te hê wat ek mee kan deel, wat ek kan vertrou met wie ek kan praat, met wie ek saam kan lag, met wie ek met wie ek sommer 'n pad saam kan loop. Iemand wat met my deel, wat na my luister. Ehm um, ek het ek het so ruk terug het ek deur die Wildtuin gery, ek het van heel bo Kreer Wildtuin tot heel uh in die syde gery. Ek moes ek moes 'n sekere werk daar gedoen het. En ons is so lief vir die Wildtuin, maar dit het vir niks beteken nie want ek kon dit nie met my vrou en met my kinders gedeel het nie as jy iets sien, jy weet dan sal skielik nie jy kan nie deel nie. Vriendskap sê ek het iets hier binne wat ek wil deel. Ek wil praat, ek wil dit share met mense wat baie naby aan my is. Iemand sê ek het dit gelees uh en ek ek ek wil dit tog net in gou-gou net so 'n paar van die quotes vir julle gee. Hy sê a friend and a acquaintance are not the same as uh regards trust, affection, respect and loyalty. Friendship goes deeper and demands a higher degree of responsibility. A friend is a person for whom we feel affection and admiration and with whom we enjoy familiarity uh, and fellowship. A dictionary defines a friend as one attached to another by affection, affection or esteem. And the foundation of all true friendship is genuine love, which is an enduring quality that never fails. Dit ietsie oor oor vriendskap wat jy goed ken. Julle met dit in gedagte terwyl ons so dink aan ons eie vriendskap, dalk ons eie beste maatjies, kom ons by Jesus. Jesus wat dit opgeteken staan in sy een van sy laaste gesprekke met mense wat baie naby aan hom is. En Jesus wat vir ons leer oor die vriendskap van God wat vir ons 'n model vorm. Jesus wat vir ons kom wys wat wat is eintlik in hierdie vriendskap? Waar kom dit vandaan? Wat is die oorsprong daarvan? En toe het ek nou vanmiddag gesit en ek het gesoek en gegoogel en gegoogel na hierdie prentjie wat julle hier sien. Ou prentjie, ou skildery. En mag ek vir julle gou in twee sinnetjies iets vertel oor hierdie foto en hoe kom ek hier insit? Ek het eh, ek het in 'n wonderlike huis groot geword. 'n Paar van julle meer eh, senior ouens ken nou ook my eie getuienis. Ehm um, dit was 'n wonderlike huis ek het die ek het ek het baie gehoor van die Here, maar daar was nie regtig 'n vriendskap tussen my en in in in in Jesus nie. Ek het baie sonnaarskool toe gaan en geweet van hom, my pa het my mooi geleer. En toe op 'n stadium toe gaan ons na kamp toe. Dis hoekom ek nou nog so erg is oor kamp. Uh in die suidkus van van Natal en ek was in graad 9. Was ek graad 9 is. En op daai stadium toe toe ek by die kamp inkom, dit was 'n CSV kamp, Christelike studente kamp. Toe's daar 'n ou tannie Netling Sy was sy was seker by 65, 70 jaar oud. En sy het so 'n kaartjie gehad met hierdie foto op. En sy het net vir my gesê, "Why Jesus wil vir jou 'n vriend wees." Sjoe, julle, daai ding het my geruk. Ek het gedog ek weet van hom. En ek weet van hom wat wat gesterf het en al uit die aarde en die hemel geskep. Maar dat hy my vriend wil wees. Dat hy so naby aan my wil kom en sê, "Ek wil jou aan jou vat, ek wil jou ek wil jou die die weg wys. Jy's 'n jong man, ek wil jou die weg wys. Ek wil close met jou wees. Ek wil jou hart hoor klop en ek wil hê jy moet my hart hoor klop. Ek wil jou vriend wees en en weet jy daai kaartjie het ek nou nog vandag na letterlik diep in die 40 jaar. Ek het hom al die jare voor my bed op op opgeplak en en as ek na dit kyk en sê ek net Jesus my vriend. Want ek beleef hom. Ek het hom leer ken as vriend nie net as 'n skepper en 'n verlosser nie, ek het hom baie naby self begin beleef as vriend. Julle ek vergewe my al hierdie vreeslike ehm um, klein bullets. Julle hoef eintlik maar net na my te luister. Ek het maar net daar vir my eie doel en dis ook neergesit. Ehm um, dit dit bring vir ons by die tema van vanaand God en vriendskap. Wat dit beteken. Ehm um, dit wat julle ook na die tyd oor gaan gesels. En ek het 'n bietjie gewonder oor God en gewonder het God vriende. Wat sal julle sê? Dink julle God het vriende? Hy is dan mos heeltemal anders as mense. Ehm um, hy, hy hy hy hy is mos anders en hy werk mos anders en hy dink mos anders. Dink julle God het vriende? Wie sê ja? Ja, verseker. Somme van die eerste bladsye van die Bybel sien ons dat praat hy van sekere mense as my vriende. Hy het na Abraham het hy verwys na my vriend, as my vriend. Hy het oor Moses gepraat as my vriend. Dit is 'n uh, eh, God is 'n God van vriendskap. En hy het ook vriende, mense wat hy hierdie vriendskap mee wil deel. En die tweede puntjie wat ek daar neergeskryf het sê vriendskap waarvoor ons praat is 'n God thing. Dit word gebore diep diep in die hart van God. Daar was nie een ingenieur of 'n filosoof of enigiets anders iemand anders wat vriendskap met al hierdie lekker kwaliteite kon uitdink nie. Dis that's a God thing. Dit kom uit die hart van God. Dit hou verband met sy liefde. Dit hou verband met sy met sy met sy uitreik na mense toe. Sy verstaan van hierdie wêreld. Sy hart is so vol van van liefde en van dat hy dit met vriendskap uit wil stort aan mense. To befriend people with God raak die groot tema wat ons in die Bybel ook lees. En dit bring vir ons as ons dit verstaan, as ons verstaan dit kom van God af. Dis 'n God thing. Dit begin in die diepte van sy hart en dit verband met sy liefde. Dan sien ons in Johannes 15 vir Jesus dat hy dieselfde woorde begin gebruik. Hy loop nou al omtrent 3 jaar saam met hierdie ouens wat hy sy disippels noem. In die aand, letterlik die aand voordat hy wat hy gesterf het hierso wat ons van lees, kyk hy terug na sy lewe en hy kyk terug na hierdie ouens en hy sê ek noem julle my vriende. Ek noem julle my vriende. Ek noem nie julle my ondergeskikte, ek julle baas is nie staan dit in die teks gefeelde. Ek noem julle my vriende. Julle is close met my. En hierdie vriendskap is meer net as 'n as 'n as 'n godmens ding. Dis dis diep diep hartsake van liefde en van omgee. En daaroor kan ons ook sê Jesus word ingetrek in hierdie vriendskap. En Jesus word nie net ingetrek in in God se vriendskap met die wêreld nie. Hy word ingetrek in in sy vriendskap met ons en hoe hy ook ons, sy disippels, sy vriende noem. Sjoe, julle as jy vanaand hier sit, en jy's 'n volgeling van Jesus, is jy 'n vriend van God. Is jy 'n close beste maatjie van God wat hy jou so liefhet en so vir jou wil bedien en help. Dit begin sê hy vriendskap met God lê in ons verbintenis met Jesus. En dan is dit daai gedeelte van die wingerdstok en die lote, uh hoe dit bymekaar kom, uh, die wingerdstok en die lote, daai inwoordjie Hy's in my ingeplant, jy's in my ingeënt. Dis half die karakter van die wingerdstok wat oorloop in die in die lote. So as ek in Jesus is, aan hom vasgemaak is, in geloof by hom ingeplant is, dan wys ek Jesus. Dan kom sy karakter ook in my karakter na vore en beleef ek hom as baie intiem. Ehm um, dis hierdie verbintenis. Dis die basis van ons vriendskap met God en met Jesus is dat ek in hom is. Dat ek soos hy dink, dat ek al meer op hom kan vertrou, dat ek al meer word soos hy, dat ek al meer praat soos Jesus, want hy groei in my en sy vriendskap groei in my en sy liefde na die wêreld toe groei in my. Rick Warren, bekende skrywer, sê oor God en vriendskap sê hy, it is constant conversation. As ons sê ons is in vriendskap met God, ons het in Jesus Christus het ons vriende van God geword. Weet jy wat wat beteken dit prakties? Ons praat die hele tyd. Ek en my beste maatjie praat baie. Ons deel baie keer. Baie ry ek en my beste maatjie in die kar, nê. Nee. En dan sê ons nie 'n woord nie, maar ons deel so baie. Deel al dit gebeleef. Jy is by iemand, maar jy jy jy hoef nie woorde te deel nie. Jy deel emosie en dit sê hy ook hierdie constant conversation between friends between me and Jesus. Dis nie net die aand as jy op jou knie gaan en jy gaan bid nie of nou en dan met in die kerk bid nie. Dit is constantly in jou kar op pad skool toe waar jy waar jy met hom praat en waar jy jou jou diepste hart met hom kan deel. Hoekom? Want hy's jou vriend man. En jy kan mos met jou vriend praat. Jy kan mos jou hart deel met jou vriend. En dan daarmee saam ook dat hy sê dit is um continual meditation Dit gaan nie oor meditasie as sulks nie. Dit gaan om te dink oor wat God vir my sê op 'n aanlopende basis. Ek praat met hom, ek deel met hom, maar ek gebruik die tyd wat ook is om te dink aan sy woorde. Want as if I'm in conversation with God, I'm talking up to him. But in my meditation I open my ears and ek wil hoor Here, wat wil U vir my sê? Selfs as ek op my fiets ry of ek sit in die ek ek ek, ek, ek so op die tredmil in die gim en ek oordink God se woorde en hoe hy my praat, is constant meditation en dis hoe hierdie verhouding gebou word. En dan ook laastens julle is gehoorsaamheid. Jesus sê in hierdie teksgedeelte ek noem julle my vriende as julle doen wat ek julle vra. Dit is een een voorskrif. Juist omdat ons sy vriend is, wil ons graag doen wat hy wil sê. Net soos jy vir jou jou vriend wil graag doen wat hy of sy vir jou sê, vra Jesus dit ook van ons en dan gaan ons ook later sien wat hy spesifiek van ons vra, gehoorsaamheid. Ek wil voor ons by die laaste skyfie kom en ons gaan nie die video speel nie, ek sien ons is bietjie teen tyd. Wil ek gou-gou vir julle vra is Jesus jou vriend? Dink bietjie mooi, moenie sommer net ja sê nie. Weet hy dit? Is hy jou beste vriend? En hoe jy met hom deel? En hoe jy hom besig is? Hoe jy hom liefhet? Hoe jy hom gehoorsaam? Weet hy daarvan? En weet die wêreld daarvan dat beter as enige ander mens is jy in 'n vriendskapsverhouding, 'n liefdesverhouding met Jesus. En hy word al meer in jou. Hy groei in jou. Hy word jy word al meer soos hy. Dis die wonder van hierdie vriendskap. En dan net laastens julle hierdie vriendskap met God spoel oor in hierdie wêreld. Vriendskap met God dra vrugte in hierdie wêreld. En dis wat Jesus in hierdie hele gedeelte ons baie duidelik gesê het, uh, dat jy vrugte moet dra. As jy in my is, dan gaan jy vrugte dra. As jy my vriende is, dan gaan jy vrugte dra. Die vrugte van hierdie vriendskap gaan julle oorleef na hierdie wêreld, want ek het dit hier op my notas geskryf. Julle dit het eers laat uitgekom. He wants to befriend people. God wil mense bevriend. Dis sy plan, dis sy hart. Dis waarvoor hy sy seun gestuur het. En weet julle wat? Hy wil ons gebruik sy sy reeds bestaande vriende om hierdie hierdie vriendskap te fasiliteer. Om met ander woorde mense uit die wêreld, mense wat hom dalk nie ken nie, aan Jesus gaan voorstaan, gaan voorstel met die oog op 'n verhouding, met die oog op 'n vriendskap. As ek 'n vriend van God is, as ek die hart van Jesus hoor en voel, dan spoel dit oor in alles en hoe ek die wêreld wil dien, hoe ek mense wil vertel van Jesus, hoe ek wil gaan uitreik, hoe ek mense wil gaan kos gee, hoe ek sommer net vriende wil gaan omhels en mense wat alleen is net gaan vat en en en kan sê maar ek wil vir jou vriend wees. Ek wil vir jou bystaan. Ek wil vir jou help. Ek wil Jesus vir jou fasiliteer. Ek wil Jesus na jou toe bring sodat jy ook hierdie wonderlike voorreg kan hê van 'n vriend van Jesus te kan wees. What a friend we have in Jesus. Liedjie wat ek gesê het is 'n uh, eh, wat wat ek wou gespeel het is friends are friends forever. As ons so in die Here bly. Kan ek vra vir 'n oomblik dat jy dat jy net stil word, jy net dink daaraan. Kan ek regtig vir Jesus sê what a friend I have in Jesus? En dan is miskien vanaand 'n goeie geleentheid om sê Here, ek het hierdie vriendskap 'n bietjie afgeskeep. Ek het nie so baie conversations met U gehad nie. Ek het nie so baie U woord gemediteer nie, gedink daaraan nie. Ek wil weer hierdie hande van U, my vriend, vasvat. Ehm um, en dat ons hierdie vriendskap weer sterk kan beleef en kan uitleef in hierdie wêreld. Net so 'n oomblik van stilte. Dankie Here Jesus dat U vir ons U vriende noem. Dankie dat U vir ons God se vriendskapshart kom wys. Vir ons kom intrek daarin. Dat ons begunstigdes, bevoordeeldes kan word vriende van die almagtige groot God. Ons het U lief Here Jesus. Moet U wys vir ons die pad. U staan ons by. Ons vertrou U. Ons glo in U. En ons wil U dien. Soos wat U U lewe opgeoffer het, wil ons ook opoffer ter wille van hierdie vriendskap. Ja Here, en ons wil die wêreld namens U bedien ook met met hierdie kwaliteit vriendskap. Kom nader aan ons as ons vriend, nader as ons beste vriend nader as ons eie skade wees sodat ons saam met U die pad kan loop in Jesus se naam soos jy nou net daar sou sit en um, sien nog steeds jy oë toe het. Ehm um, ons gaan net verder aangaan met die aanbidding. Ons afsluit met hierdie sang maar as jy daar sit is wat ek nou hier gestaan het dink ek net hoekom wil hoekom wil Jesus my vriend wees? Wat se waarde sien hy in my? Hoekom doen hy al hierdie moeite om lief te wees vir my? Hoekom sal hy die 99 skape los om agter te gaan na die een toe? Hoekom sal hy agter ons aanjaag? Hoekom sal hy oor oor berge en oor dale, hoekom sal hy vir ons kom soek? En dit wys een of ander waarde in ons. Dit wys 'n waarde, daar's waarde in ons lewe. Ons rede hoekom hy ons vriend wil wees, ons rede hoekom hy ons liefhet. En hierdie lied sê dit so mooi, dit sê a reckless love. Dit is regtig reckless. Hy het ons lief gehad voordat ons al um, gebore is. Hy het al, ons lief gehad voordat ons net 'n idee was en en dit wys net iets wat hy in ons sien. Dit wys 'n waarde wat hy in ons sien. En as jy nou net wil sit en jy wil net luister na die lied, is dit ook reg. As jy wil staan, Maar kom net by Jesus uit en vra net vir hom, Here, hoekom het U my lief? Hoekom wil U my vriend wees? Wat is dit wat U in my sien? Here, wys dit vir my asseblief.